Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. May 1, 1991 Ipinalabas ng kanyang kabanalan Juan Pablo II ang kanyang kauna-unahang encyclical kaugnay sa isyong panlipunan simula nang bumagsak ang komunismo sa Europa. Ang Centesimus Annus ang nagpahintulot para maisulong ang kapitalismo, ngunit mariin ang babala nito sa mga mayayaman na huwag samantalahin ang mga mahihirap. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.